Pirmoji Samuelio knyga, 30 skyrius. Kai Dovidas ir jo vyrai trečią dieną sugrįžo į Ciklagą, amalekiečiai buvo įsiveržę į Negebą ir Ciklagą, užėmė jį ir sudeginę. Jie išvedė į nelaisvę moteris ir visus nuo mažiausio iki didžiausio. Ne vieno nenužudė bet išsivarė su savimi ir nuėjo savo keliu. Dovidas ir jo vyrai, grįžę į miestą, rado jį sudegintą, o jų žmonas, sūnus ir dukteris, išvestus nelaisvėn. Tada Dovidas ir su juo buvusiai žmonės pakėlė balsus ir verkė, kol nebeliko jėgų verkti. Abi Dovido žmonos irgi buvo išvestos nelaisvėn. Jezreelietė Ahinuama ir Abigailė, karmeliečio Nabalo našlė. Dovidas buvo labai nuliudęs, nes žmonės tarėsi jį užmušti akmenimis. Visi jie selvartavo dėl savo sūnų ir dukterų. Bet Dovidas sustiprino save viešpatyje, savo dieve Dovidas paprašė kunigą Abietarą, Ahimelecho sūnų, atnešti efodą. Abietaras atnešė Dovidui efodą. Dovidas klausė viešpaties, sakydamas, ar man vytis tą gaują, ar aš juos pavysiu. Viešpats atsakė, vykis, tikrai pavysi ir išvaduosi belaisvius. Taip Dovydas ir 600 jo vyrų išėjo. Pasiekus Besero upelį, pavargę kariai pasiliko prie jo. Dovydas su 400 vyrų toliau vyjosi, o 200 pasiliko, kadangi buvo taip pavargę, jog neįstengė perbristi upelio. Laukuose jie rado egiptietį, atvedė jį pas Dovydą ir davė jam duonos valgyti ir vandens atsigerti. Ir jie davė jam džiovintų figų ir dvi kekes džiovintų vynogių. Pavalgęs jis atsigavo, nes tris paras buvo nevalgęs ir negėręs. Tuomet Dovidas klausė jo, kam tu priklausai ir iš kur esi? Jis atsakė, aš esu egiptietis, vieno amalekiečio vergas. Mano šeimininkas paliko mane, nes prieš tris dienas susirgau. Mes buvome įsiveržę į pietinį keretų kraštą, judą, į pietines kalebo žemės ir sudeginome ciklagą. Dovidas jam tarė, ar tu gali mus nuvesti prie to būrio? Tas atsakė, prisiek man dievu, kad manęs nenužudysi ir negražinsi mano šeimininkui, tada nuvesiu tave pas juos. Kai jis nuvedė juos, amalekiečiai buvo pasklydę po visą kraštą, valgė ir gėrė švesdami, nes plėždami Filistinų ir Judo žemės buvo paėmę didelį grobį. Dovidas mušė juos nuo sutemų iki kitos dienos vakaro, ne vienas iš jų neištrūko, išskyrus 400 jaunuolių, kurie pabėgo, užsėdę ant kupranugarių. Dovidas atsiemė visą, ką amalekiečiai buvo pagrobę ir išvadavo abi savo žmonas. Nieko jie nepasigėdo, mažo ar didelio. Nei sunų, nei dukterų, nei jokių daiktų, kuriuos amalekiečiai buvo paėmę. Dovydas viską atsiemė. Dovydas paėmė visas jų avis ir galvijus ir varė juos pirma savo galvijų, sakydamas, tai Dovido grobis. Dovidas atėjo į kitų dviejų šimtų vyrų, kurie buvo išvargę ir nebegalėjo sekti paskui Dovidą ir buvo palikti prie Besoro upelio. Jie išėjo pasitikti Dovido ir jo vyrų, ir Dovidas, priartėjęs juos pasveikino. Tada kai kurie pikti vyrai, Belialo žmonės, iš tų, kurie ėjo su Dovidu, kalbėjo. Jie nėjo su mumis, todėl mes jiems nieko neduosime iš atgauto grobio, tik kiekvienam žmoną ir vaikus, kad juos pasijėmę keliautų savo Dovydas tarė, mano broliai, negalima taip elgtis su tuo, ką viešpats mums davė. Jis mus saugojo ir atidavė tabūrį, kuris mus užpuolė į mūsų rankas. Kas pritars jums šiuo klausimu? Ką gauna ėjęs į mūšį, tą gaus ir tas, kuris saugojo mantą. Jie turi pasidalinti po lygiai. Taip Tas nuostatas buvo įvestas Izraelyje ir galioja iki šios dienos. Dovidas, sugrįžęs į Ciklagą, pasiuntė dalį grobio judo vyresniesiems, savo draugams, sakydamas, Štai jums dovana iš viešpaties priešų grobio. Jis siuntė į Betelį, į Negebo Ramotą, į Jetyrą, į Aroerą, į Sifmotą, į Eštemoją, į Rahalą, į Jerachmelitų ir Kainitų miestus, į Hormą, į Bor-Ašaną, į Atachą, į Hebroną ir visas vietas, kur Dovidas buvo buvęs su savo vyrais.